Book 2 სასმელები სასმელები მე ჩაის ვსვამ მე ჩაის ვსვამ მე ყავას ვსვამ მე ყავას ვსვამ მე მინერალურ წყალს ვსვამ მე მინერალურ წყალს ვსვამ შენ ჩაის ლიმონით სვამ შენ ჩაის ლიმონით სვამ შენ ყავას შაქრით სვამ შენ ყავას შაქრით სვამ ყინულიან წყალს სვამ ყინულიან წყალს სვამ აქ ზეიმია აქ ზეიმია ხალხი შამპანიურს სვამს ხალხი შამპანურს სვამს. ხალხი ღვინოს და ლუდს სვამს. ხალხი ღვინოს და ლუდს სვამს. სვამ შენ ალკოჰოლს? სვამ შენ ალკოჰოლს? სვამ შენ ვისკის? სვამ შენ ვისკის? სვამ შენ კოლას რომით? სვამ შენ კოლას რომით? მე არ მიყვარს შამპანიური. მე არ მიყვარს შამპანური. მე არ მიყვარს ღვინო. მე არ მიყვარს ღვინო. მე არ მიყვარს ლუდი. მე არ მიყვარს ლუდი. თოთო ბავშვს უყვარს რძე. თოთო ბავშვს უყვარს რძე. ბავშვს უყვარს კაკაო და ვაშლის წვენი. ბავშვს უყვარს კაკაო და ვაშლის წვენი. ქალს უყვარს პორტოხლის და გრეიფრუტის წვენი. ქალს უყვარს პორტოხლის და გრეიფრუტის წვენი.